і той мусив узяти бляшанку. Я наче ображений дітвак, подумав він і почав лежачи їсти. Я до вас із мішком. Адже ж це моє законне бунгало. Вирішив дати спокій мадам Катрін. Булат нишком плямкав. У сьому ранку всі попрокидалися майже разом і повистромлювали голови з мішків. Скільки сьогодні градусів? спитав лорд. Двадцять, з готовністю відповів француз. Коли ж ви встигли зміряти температуру? Я міряв її всю ніч. Француз урочисто дістав градусник, що досі лежав у нього в мішку. Трохи помилився, сказав він. П'ятнадцять. Усі дружно зареготали. Вчорашньої неприязні мови не було. Якби вам снилася місіс, мовив новозеландець Сміт, було б не 15, а 42. Пляшка викликала новий спалах ентузіазму. Клаб випили гуртом, пустивши по колу 20-грамову кришечку, і наче серце впились. А хто піде по сніданок? озвався лорд. Краще вмру з голоду, ніж вилізу в той бу-буран. Я ж усе таки африканець. Вітер за наметом знову ревів, як учора вранці. Тільки б не зірвало намет, озвався лорд і знову сховав голову. Незабаром усі поховалися в мішки. У нас є начальство, подумав Булат, а начальство ніколи не любить, щоб йому перебивали сон. Це були рештки вчорашнього настрою. Згодом у двері протиснувся Каюр. Начальник гукає. Кого? спитав Жак Антуан і виглянув у дірочку. Каюр, що стрімів у дверях до половини, зіп'явшись на руках, на силу згадав прізвище Містер Матрос. Булату давав сплячого. Йому не подобалась роль, яку мусив грати з волі начальника. Жак Антуан правильно зрозумів його мовчання і неохоче виборсався з мішка. Скажіть мосьє доктьорові, що прийду я. У мосьє матроса температура хай поспить. Коли Менсен вирачкував і застебнув брезентові двері, була точимо подякував мерсьє. Трійка з клубу здивовано перезирнулася, глянувши на тих двох. Жак Антуан розстебнув двері, вітер сапнув у намет і над спальними мішками знялася віхола. Ну й не ну те. Жак Антуан заходився вилазити задки, як це щойно робив каюр. У наметі знову потемнішало. Шотландець Пітер підвівся в мішку і спросив з нього дрібний перемерзлий сніг. Погляд його впав на термометр, який француз лишив біля свого мішка поряд з порожньою плашкою клабу. Він випручив руку і сказав Лорде, вам сьогодні щастить. Усього 17 градусів. За гуркотом бурі африканець його не почув, і шотландець мусив повторити Вам сьогодні щастить. Скільки? В цей час у дверях з'явилася голова француза і розлігся крик Тривога! Зірвало крайній намет. Цього можна було сподіватися, подумав матрос. Вітер тепер просто шарпав двері. Він гукнув Котрий крайній? Крайніх було два. Француз цього не чув і вже вилазив. Булат випірнув з мішка. Він так і став одягнений. І доки трійця з клубу квапливо вдягалася, поліз на двір. Цей буран не був схожий на жоден попередній. Густа хвиля снігу рашпілем тернула булата по щоках, на мить засліпила. Він упав до лілиць і якийсь час лежав, розчепіривши ноги, щоб вітер не покотив його. Тоді почав обережно зводитись, і коли знайшов необхідний кут, під яким туга повітряна хвиля не могла б заскочити його зненацька, поповз проти вітру на умання. Крізь гурки бурі часом чулося якесь шамкотіння. То мали бути людські голоси, деформовані гуркотом снігового пекла.